Book 2 Otsdarva Otsdarva Sastumroshi Sachivari Sastumroshi Sachivari Shkhapi armushaobs Shkhapi armushaobs Tbili tsqali armodis Tbili tsqali armodis შეგიძლიათ შეაკეთებინოთ? შეგიძლიათ შეაკეთებინოთ? ოთახში ტელეფონი არ არის. ოთახში ტელეფონი არ არის. ოთახში ტელევიზორი არ არის. ოთახში ტელევიზორი არ არის. ოთახს აივანი არ აქვს. ოთახს აივანი არა აქვს. ოთახი ძალიან ხმაურიანია. ოთახი ძალიან ხმაურიანია. ოთახი ძალიან პატარაა. ოთახი ძალიან პატარაა. ოთახი ძალიან ბნელია. ოთახი ძალიან ბნელია. გათბობა არ მუშაობს. გათბობა არ მუშაობს. კონდიციონერი არ მუშაობს. კონდიციონერი არ მუშაობს. ტელევიზორი გაფუჭებულია. ტელევიზორი გაფუჭებულია. ეს არ მომწონს. ეს არ მომწონს. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირია. გააქვთ რამე უფრო იაფი? გააქვთ რაიმე უფრო იაფი? არის აქ სადმე ახლოს ახალგაზრდული სასტუმრო? არის აქ სადმე ახალგაზრდული სასტუმრო? არის აქ სადმე ახლოს პანსიონატი? არის აქ სადმე ახლოს პანსიონატი? არის აქ სადმე რესტორანი? არის აქ სადმე ახლოს რესტორანი?